Abenduak lau gaur ostiguna data hau berri hon albistigia duzue eh, berriozar irratiaren albiste mankizuna ze titularrarekin erekiko dugu gaurko albistegia Xabi. Bai, garasi sahararekin elkartasuna erakutsiko du berriozarrek errefusiatuen kanpalekuetan. Urrengo ustiralarekin bihar bertan Sahara kanpalekuetara bideratuko dira hainbat berriozartar errefusiatuen bizi egoeraz, oarra arazinaian bertan aste bat emango dute kanpalekuko familia errefusiatuekin hartu emanetan gainera berrizarko udarak laguntzen dituen saharar proiektuak ezagutuko dituzte. Eta bestetik jostaio bilketa. Auzokidea laguntzeko elkarteak Berriozarko Institutua eta Mendialdea Eskolaren laguntzaz egu berrietara begira jostailu bilketa antolatu du. Jostailuak jasotzeko puntuak hiru izango dira Eskola, Institutua eta Aldezarra. Eta jostailuak utxi gabe garazi berdintasun zaiak jostailuen gida kaleratu du. Gida zeina jostailuaren aukeraketan bederatzi jarraibide gomendatzen dituen gida unek jostailuen autaketa berdintasunean oinarritzea du helburu gainera indarkeria sustatzen ez duten eta jasangarriak diren jostailuak kontuan hartzen ditu. Gida erabelgarria jostailuen erosketa areagotzen den denboraldian. Juancho Eskalari kontzertua eskeneko du Zulu Alai elkartean. Larun bat honetan gaueko amaikak aldera Juancho Eskalariren kontzertuarekin gozatu halko dugu Zulo Alai elkartean kontzertuan bertan Juancho Eskalariak bere bandarekin lagundurik larrue bantz diskaberria aurkeztuko du. Eta bestetik hasiko dantza emanaldia. Hasiko Kamerungo igualdeko dantza ikusgarria da, gitarra eta perkusio musikak lagunduta egiten dena hasiko dantza eta musika ikuskizun emanaldia abinduaren zazpian igande unetan berriozarko entzunaretuan eskiniko da atxaldeko zazpietan berriozarko udala laguntzaile izanik, asf elkartea izan da kontzertuaren antolatzailea, kontzertua zeina bost euroren trukean ongo zadaiteke, kanberungo dantzazkain ekitaldi honetan, sabeltantza ere ikusi alko da. Iparreskia belaguan egiteko ateraldia zitxeginez zirekiko, dugu gaurko kirolen atala. Berrio Zarko udala kurrengo urtarrilean ipar eskia egiteko eskaintza egin du, berriki eta ardoi kirol patronatuarekin elkarlanean jarduera belagoan eginen da larun bat edo igandetan izen ematea bietan egiteko nahikorik ez bada igandetan eginen dela soiliek eski ateraldian adin guztietakoek parte ardezakete, dezakete, aurra gazteak eta helduak izen ematea Kiroldegian abenduaren bederatzean eginen da atxaldeko bostetatik zazpietara. Eta noski informazio gehiagorako iruvbikoitz.berriozar.es Kiroldegian abenduaren Eguraldiaz mintzatzeko unea dugu orain zer diogarko iragarpena garazi. Zerua oso deitxu egongo dela dio gaurroko iragarpenak gauean ustarteak zabalduko direla. Eguna aurrera joan ahala da zaparra da harinak zabaldu daitezke berrio zarren. Mendebaldeko edo ipar mendebaldeko aizea ibiliko da eta temperaturi daukionean okionean maksimoetan aldaketarik ez. hau ezan da guztia gaurko albistik jari daukionez informazio gehiago datu zen orduetan berrio zehar irratiaren sintonian FMko egun puntu zortzian edo orduro interneten eguzkiplaza.neten.